وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, والمؤتفكة أهوى de même qu'il anéantit les villes renversées, فغشاها ما غشا et les recouvrit de ce dont il les recouvrit.